Днес в град Белоградчик се проведе състезанието на лява ръка от 28-то държавно първенство по канадска борба за мъже, жени, юноши, девойки и хора с увреждания. Световните шампиони при мъжете Сашо Андреев, Георги Цветков, Божидар Симеонов и Красимир Костадинов завоюваха първите призови места. Световният шампион Симон Шарабански отново взе златото при младежите. Световните шампионки при жените с Димитрина Петрова и Анна Гранатова също станаха първи в своите категории. При хората с увреждания призовите места заеха световните шампионки Лада Хаджиева, Ангелина Кръстева и Маргарита Дабева, златни медали на лява ръка при мъжете с увреждания взеха Панайот Чанков, Кирчо Родопски и Николай Дамянов.